Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu televista, etapistu irratia. Amata tu televista, etapistu irratia. ¡Herriko guitarra, cuerda, resonancia, vibración o tono, quiero ser caja, para coger las notas, repartirlas en mí, rebotándolas pared a pared, tañido loco, imitando al pichicato de violín, enloqueciendo. Nada hindú, caja cubana, percusión africana, y todo ello sonándote. Orquesta sin director, alevines músicos sin concierto, resoplando dentro de mí, música, deleite. Sinfonía incompleta y la voz hecha blues, arrastrando una pena, envuelta en el saxo con alma, escapada tras un vaso de bourbon. Ya viene ese sonido que me toma. Calle 54. Ven, penétrame música. Sé mi ritmo, estállame en las entrañas. Suena otra vez. Timbal, raba, sitar, piano, oboe, amado con trabajo. Lloraré el dolor que no muestro. La luz me llena de salvajes sones, música, música, locura solitaria. Hago el amor con el ritmo, la clave de sol me atraviesa sobre el pentagrama. Lección de música. Do, re, mi, fa, sol, la, si, si, si, mi, sol, si. Jairo Aníbal Niño. historia se puede cantar y cantar se danzar y danzar Bueno, arratzalde hon guzti hoi Arratzalde hon Bai, eta nabaritu da Arratzalde Tamara botoietan Kaixo, Tamara e, eh, Nira ondoan superaran zan Kaixo, supermakiki Eta justo aurrean daukagu gaizka Bai, bueno, arratzen leon guztioi hemen gaude, y, bueno... eh, Berriro hemen gaude. Bai, Bueno, música, el, Carte, el Carte va Bai, bai, bai. ¿Por qué? Porque hace 25 años que nació esta El Carte, eh, que no es otra que Ala Sipo, la, el, el Carte Sociocultural, la Asociación Sociocultural de, eh, de Baracaldo, que eh, muchos eh, y muchas la, conocemos precisamente por la música ¿no? y el trabajo que han estado realizando con el folclore vasco y cómo han estado empujando, pues bueno, en Baracaldo aquellos instrumentos eh, vascos autóctonos que, bueno, quedaban un poco olvidados en el conservatorio. Y como hemos pasado todos y todas, pues por los diferentes cursos, ¿no? Cada una, pues un poco lo que lo que eligió en su momento, ¿no? Desde Zalaparta, pandero, alboca, triquitilla, pues un poquito de todo, ¿no? Y esa, esa gran suerte que hemos tenido y que seguimos teniendo de tener esta pedazo de escuela en el pueblo. 25. Hmm. Nada, Tamara ha decidido meter aquí una <laughs> está, bailando ella misma. Ella misma, se lo está currando. Se está currando. para ella sola. Sí, pues lo que ah. decíamos, a la SIPO, 25 años, aquí los vamos a tener eh, a una representación. Sí, va a venir, bueno, vamos a hablar eh, por teléfono con Aroa. Sí. sí. que luego ya pues nos va a contar, un poquito. Sí, sí, porque mañana creo que van a hacer un hayaldi que te Mañana va a ser impresionante. Van a ocupar Bilbao. Sí, sí, sí. Pero bueno, ay, que mete otra vez música. Bueno, esta, esta canción hemos de decir que es del CD de Alasipo, que lo recomendamos, por supuesto. Yo lo tengo en casa y es una gozada escucharle. Son canciones de siempre, pero tocadas de una manera distinta. Diferente. Efectivamente. Bueno, y aparte de esto... Sí, pues comenzamos, tenemos un montón de cosas más, tenemos las berrías, colaboración, tenemos la superagenda y bueno, pues imaginación Y algo novedoso, algo novedoso. Es verdad. Eh, sí, que se me olvidaba. Pero bueno, eh, la sorpresa para cuando llegue. Muy bien. Ahora, berriac. información de todos los colores. Colore bustitako informazioa. Servicio Público de Pediatría en tela de juicio. Mediante carteles colocados en el barrio de Urban, Bildu Baracaldo explica al vecindario su postura ante la reciente propuesta del PNV en la que se requiere servicio de pediatría en el citado barrio baracaldés. Según la coalición, el PNV, desde RIA 2000 o la propia Diputación, pudo dotar al barrio de infraestructuras necesarias y no lo hizo. Según indican, la formación conversadora oculta que la implementación de su propuesta mermaría la cobertura pediátrica en el resto del municipio. Bildu Baracaldo denuncia que en el fondo persiste la, apuesta a por la privatización y recorte de servicios. Seguimos con la noticia de Baracaldo. Eh, Baracaldo revienta historia secreta del punk rock en Baracaldo ¿Cómo te va esta noticia? son daños colaterales de la vida. el baracaldés Gocho Hermosilla eh, es el autor del libro recién editado por DDT Banaketak. Eh, Baracaldo revienta, historia secreta del punk rock en Baracaldo y se trata del repaso a la historia y las anécdotas de las bandas punk rock eh, surgidas en Baracaldo durante tres décadas. El libro incluye un libreto de fotos a todo color donde aparecen las bandas aludidas, así como los personajes de la polifacética escena local. Pues un repaso, ¿no? Desde los pioneros como Isidoro y su colección de puertas plegables, gran nombre para un gran grupo, eh, pasando por bandas con más renombre como Parabellum, Distorsión, Putacasca, etc. Bueno, pues Gochón eh, presentará su libro el próximo 21 de marzo a las 7 y media en la sede del colectivo de DT, que está en el muelle Marzana, número 5 en Bilbao. Y bueno, también nos invitamos a que, bueno, en nuestra página web tenemos colgados tres artículos eh, de Gocha Hermosilla, pues que el año pasado pues, hizo eh, para, para Ricolore. Muy interesantes. La verdad es que este hombre es una pasada. Es un crack, tiene una cabeza impresionante. Y, seguramente que más de una y de uno, cuando leamos eh, ese libro, nos van a traer <laughs> muchos recuerdos a la cabeza. ¿Qué pretende el PP con la LOMCE? Recientemente, el ministro de Educación español, Baert, ha presentado el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, mediante la cual se reformará la actual Ley Orgánica de Educación del Estado español. De esta manera, el Gobierno español ha dado un nuevo paso en el camino marcado por los Estados y la Europa del capital. Aunque se trata del decreto más duro habido en los últimos años en el ámbito educativo, no es una medida aislada, sino un nuevo hito para la privatización, mercantilización y centralización de la educación el pasado martes 12 de marzo tuvo lugar una charla en la taberna Aznaric en la que se expusieron las consecuencias de este proyecto que este proyecto legislativo tendrá en el sistema educativo vasco, como bien reflejamos nosotras en nuestro programa de radio hace dos semanas que estuvimos aquí hablando, del tema, hablando con una chica de Steilas eh, que, bueno, que nos contó en qué iba a consistir este pedazo de de reforma educativa. A lo loco. <laughs> Bueno, bueno, a lo loco yo creo que muy bien pensada. ¿eh? Tamara ah. hoy tiene el dedo rápido. Sí, sí, sí, vamos. En cuanto te descuida, raca. Raka, te <laughs> mete la, música. Pero ah, bueno, hemos de decir que, esta nueva reforma. Que iba a decir que habíamos estado hablando con Arancha de Steylas, que nos estuvo presentando la manifestación de hace dos semanas, que hubo un montón de gente, y me he confundido y le he dado la música en vez de a mi micrófono, pero que no voy a boicotearos. <laughs> Lo prometo. Pues nada, ahí queda. Eh, su dedo música y no micrófono pero lo que sí me gustaría decir es que eh, el tema de a lo loco, yo particularmente soy de los que pienso que estas cosas, estas cosas a lo loco, a lo loco, yo creo que están muy pensadas. Hombre, claro que están pensadísimas. Si metes mano en la educación, metes mano en la base de todo. Está claro. llaman a levantar un muro contra los recortes. Ayer por la mañana, jueves, pues se realizó una concentración mientras se levantaba un tabique en la entrada de las oficinas del Servicio Vasco de Empleo Lambide, ubicadas en el barrio Baracaldes de Beurco. La protesta alertaba que el Servicio Vasco de Empleo Lambide ha decidido en una localidad como Baracaldo con una tasa de desempleo del 20% hacer un recorte drástico en las prestaciones. Eh, hay que tener en cuenta que en el último mes ha aumentado el paro en 117 personas, por lo que en la actualidad hay 9.879 personas desempleadas en Baracaldo, de las cuales más del 57% no percibe ningún tipo de prestación o subsidio. Además, el 47% son personas paradas de larga duración. Por eso mismo, mañana sábado a las cinco y media hay convocada una manifestación por los derechos sociales y laborales en el Sagrado Corazón en Bilbao. Y bueno, pues eh, más de lo mismo, ¿no? Comentábamos que al final el tema de, los recortes eh, a todos los niveles que se está viviendo y sobre todo en, el tema de, las prestaciones por desempleo está siendo muy, muy sangrante. Una pasada, la verdad es que creo que esa, esa figura de las tijeras de recortes que están haciendo, creo que deberíamos de empezar a usar esas tijeras pero para cortarle a más de una otra, lo que te cuento, lo que te cuento. Udako oporraldirako familia en villa dabil Salam baracaldo. Salam Kiko, Saharekiko elkartasun taldeak, uda bakean campaña zabaltzeari ekin dio berriz ere. Uda partean ahalik eta familia barakaldar eh, gehienek eh, aur zaharrarekin batera oporraldia igaru desaten. Oraingo honetan, amar urteko fanma aurrak eh, igorritako gutuna helarazi digute, aur horrek e, igarotako oporraldian barakaldora gerturatzerik zuen izan, familia hartzaile kopurua ikaragarri murriztu zelako krisialdi egoeragatik. Hemen duzue, fanmaren eh, gutuna, gure web horrian daukazue, e, eh, fanmaren gutuna, eh, eta nahiko interesgarria da. Dena den, familia e, hartzailea izan nahi baduzue, ba, telefonoa, e, da hau e, sei, saspi bos, saspi bat bat, bederatzi bos bos, edo sei, sei bos, saspi bi, bederatzi iru utz, iru. Berriro esango dut, sei, saspi bos, saspi bat bat, bederatzi bos bos, edo sei, sei bos, saspi bi, bederatzi iru utz, iru. Orduan badakizue, ze familia hartzailea esain nahi baduzue, daitu. Eta Euskal Herrira goaz, eh, ja, mm, zera, bai. barakaldoko berriekin e, bukatu, dugu. Eta orain, e, hori, Euskal Herrira. Eta lehenengo albistea da, e, nazioarteko lankidetza arloko murrizketa historikoa aurrekusten dute Euskadiko garapenerako koordinakundeak. Eusko jaurlaritzaren aurrekontu zirriborroan murrizketa handiak iragartzen dira, gabarana, garapenarako lankidetzan 2008 garren urterako. Murrizketa horiek e, gauzatuko balira eta Euskadiko ganaraperako koordinak kundearen iritziz, kolpe latza hartuko lukete pobrezia eta desberdintasunaren aurkako politikek hotz pobrezia eta desberdintasunen kausak esabatu eta jende makalenei egin dizkieten kalteak gozatu nahi dituzten politikek. Koordinakundeak eh, dioenez murrizketa hoiek beren eh, ondorioak dituzte pertsonengan zuzeneko eragina hezkuntzan, osasunean, gizon emakumeen arteko ekitatea bultzatzeko ahaleginetan, eremu publikoetan parte hartzean, edateko ura lortzeko gaitasunean eta saneamendu sistemetan, gozearen aurkako borrokan eta hauen jatorrian. Hotz herrialde pobretuetan, eh, muturreko porezian eta ezberdintasun egoeran bizi diren milaka pertsonerengan. Urkulluri zuzendatutako online eskaera bat e, sinatzera gonbidatzen dute jende artea. Eta hor eh, esan nahi dugu, hor daukazue e, online interneten e, eskaera hori egiteko eta ba, nahi baduzue sartu, bilatu eta sinatu. La, CD, la CNT denuncia la firma de nuevo convenio Mediapost a espaldas de la plantilla. según indica el sindicato anarquista, sin tener en cuenta la opinión de su plantilla ni convocar a ninguna asamblea, empresarios y sindicatos se ponen de acuerdo y firman el segundo convenio de Mediapost. El acuerdo, que afectará a 750 personas, ha sido alcanzada en silencio y de espaldas al personal, al menos en Vizcaya ha eso ha afirmado la sección sindical de la CNT en dicha empresa. Han destacado además que la empresa y los sindicatos Comisiones Obreras y ELA han decidido ocultar la negociación a la plantilla, lo que les ha permitido evitar el debate y las movilizaciones tal como había ocurrido en anteriores ocasiones. Este sindicato critica que unos pocos han decidido las condiciones de cientos de trabajadores y trabajadoras a quienes se les ha usurpado su opinión y decisión se trata de un auténtico ejercicio antidemocrático que posiblemente zajarán con una asamblea informativa. Eh, por otra parte, CNT también señala que lleva tiempo requiriendo al comité de empresa la celebración de una asamblea o una reunión eh, general con toda la plantilla, pero eh, ante la negativa de los sindicatos les ha sido imposible. La verdad es que uno percal estos también, ¿eh? Los de, otra empresa más que, bueno, pues que firmen un convenio a espaldas de, los trabajadores y trabajadoras es, la leche. Pero es que además, eh, ¿qué, alternativa, ¿qué alternativa queda cuando no quieren dialogar? ¿Qué te dejan? Que responda cada uno y cada una. No te líes, Arancha. No te líes. Aquí me había quitado la noticia. Eh, pegatina da contra el TAP. Entre la próxima aprobación de los presupuestos eh, de la Comunidad eh, Autónoma Vasca, en los cuales se destinarán importantes cantidades económicas para el TAP, en diversas localidades vascas, pues como Irún, Donostia, Astigarraga, Lasarte, Usurbil, Orereta, Lezo, Villabona, Gasteiz, Vergara, pues han colocado pegatinas de Mugitu que es el movimiento de desobediencia civil contra el TAP, en las que se denuncia el empeño, es que es así, el empeño del gobierno vasco en seguir adelante con el proyecto del TAP. En dichas pegatinas se recoge una frase que el Endacari Urcuyu dijo hace unas semanas cuando afirmaba que no es tiempo de grandes inversiones en infraestructuras. Al hilo de estas declaraciones se afirma que la realidad, sin embargo, nos demuestra que los, que los gobiernos, tanto vasco como navarro, siguen promoviendo este macroproyecto deficitario y despilfarrador de recursos públicos, mientras la mayoría de la población sufre duros recortes sociales en derechos tan básicos como son el derecho al empleo, a una vivienda digna, el derecho a la sanidad o el derecho a la educación pública. Es impresionante, pero es así. Y ah, encima, tapa y pasta, pero para la cultura no, ni para nada. Bueno, eta urrengoak eh, izango da mm, zenetek eh, genozidio frankistaren aurka egineko saleketaren aurkezpena. Diktadura garaian errepresioa zuzenean paraitu zuten militante betaranoak eh, izango dira ikitaldian. Atzo zenetek eh, Argentinako epaitegi batean egineko salaketaren berri emango zuen herrialde horretan genozidio frankistaren aurkako kereia bat abian da. Ekitaldia arratzaldeko saspietan, saspietan eh, izan zen Madrileko Ateneoan eta bizarautea lortu zuten militanteen testigantzak jaso ziren bertan. Hauen artean, Feliz Padin eh, izango zen, eza Euskadiko zeneteren Isaac Puente eta Durriti bataloietan eh, borkatu zen Eh, anarkosindikalistak. Eta, bueno, ba, eh, nahiko interesgarria izan zen, eta, eta bueno, atzo hori kartatu zen Madrilen. BBVaren kontrako astean abian da. BBVaren aurkako plataformak eh, urte batzuk daramatza banku horren portaera onartezina salatzen. Urte hauetan zehar zenbait ekintza gauzatu dituzte multinazional horrek eh, aurrera eramaten dituen praktikak eh, salatzeko eta aldi berean planetarako dituzten ondorioak ezagutzera emateko. BBVA, munduko sistema finantza kapitalista funtzionamenduaren beste adibide bat da eta banku horren adibidearekin banku guztien funtzionamendua salatzea dute helburu azken finean banku guztien praktikak antzekoak eh, baitira eta I por eso mismo pues por la mañana que era eh, cuando se juntaban toda la las accionistas de VA pues ha hecho una kitxa Eh, pues un poco, ha sido un poco la final de, toda esta semana de, cositas que se han hecho pues un poquito eh, dentro de la campaña. Y bueno, pues como todos los años, pues cuatro miembros eh, se han disfrazado de señores y señoras de negocios y en un momento dado pues han arrojado pintura roja encima. Y bueno, la verdad es que ha sido una cosa que, bueno, que todos los años estaba todo lleno de policía, <laughs> también hay que decirlo, y que todos los años pues lo hacen muy bien. La policía esos los protege. Sí, pero ha sido curioso porque, claro, como van disfrazados de, accionistas del BVA, pues pasan totalmente desapercibidos. Entonces, en un momento dado van todas maqueados y maqueados, pues se lanza la pintura y, digamos que es una cosa muy visual, pero que es muy real. Y es lo sangrante que es la banca y sobre todo el, el BBVA. Thank you. Movilización social contra el presupuesto de los recortes. Ha sido presentado en sede parlamentaria el anteproyecto de presupuestos para el año 2013, donde el Endacari Urcuyu ha decidido reducir el presupuesto total en 1.250 millones de euros, es decir, una disminución que supone un 11,5% con respecto al anterior año los colectivos sociales y sindicales han denunciado que esta medida supondrá un recorte brutal en las coberturas sociales, sanidad, educación, vivienda y prestaciones sociales, y han indicado que de este modo se va a producir un fuerte deterioro de los servicios sociales públicos y de las prestaciones sociales. Este anteproyecto ha sido contestado con una gran movilización en las calles de Gasteiz. La exigencia de unas políticas que apuesten por la creación de empleo digno y que den prioridad a los derechos sociales tendrán su continuidad este sábado 16 de marzo en la manifestación nacional que va a tener lugar en Bilbao, en el Sagrado Corazón, a las cinco y media. Y hoy viernes pues, se proyectará el documental Paz sin pan a perdón, fábricas sin patrón, y posteriormente habrá una charla sobre las fábricas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores y trabajadoras en Argentina, el famoso movimiento piquetero. En un contexto de crisis estructural del capitalismo, más de 10.000 trabajadores y trabajadoras argentinas decidieron tomar el control de sus respectivas fábricas, demostrando en la práctica que los únicos que sobran son los patrones. El acto internacionalista tendrá lugar hoy, viernes 15 de marzo, en el Gasteche de Laquelo, en Santurci, a las 7 de la tarde. Viernes 22 de marzo a las 8 y media en la Plaza de Bilbi. Fuego, exposición fotográfica y música kurda en directo. Marchoako Itairu, Goizeko Amabietan, Bilbiko Plazan, Euskal Herriko eta Kurdistango Dantzak, Mural Margoketa, Itzaldia eta Herri bazkaria. Eta bukatzeko, igandean, Zirika Herrigunean, Potenkin Zineman, Jol Filma proiektatuko da. Arratzeko, Zaspiretan, Etorri. Antolatzailea, Goizalde Kultur Erkartea, Bilbo Zaharreko Jai Batxordea eta Komite Internacionalistak. Y hoy pues, <laughs> queríamos meter la sorpresa que hemos dicho al inicio, pero bueno, se ve un poco aquí descoordinación y tal. Era la primera vez que esperabais. Eh. Esto es Ricolore. Ya sabéis que la primera y la mi luna, pues seguirá pasando lo mismo, que es lo divertido. o parecido. o parecido. Pero hoy queríamos eh, hacer una reflexión eh, sobre una noticia que ha sucedido esta semana, importante para todo el mundo cristiano, <laughs> y yo también diría que para todo el mundo en general, porque estos dominan y tocan muchos palos. Vamos a dejarlo así. Y Gaiska, pues bueno, nos va a hacer su pequeña reflexión, pero antes nos ha traído Gaiska una canción que la vamos a escuchar un poquito. cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Que dirán Santo Padre que vive en Roma, que están degollando a su paloma. Para empezar un texto para que nos ayude a situarnos quién es este personaje, no sé si con nombre de rey Francisco I, no sé si en, homenaje a Francisco de Asís o de Francisco Franco, puede valer. Estos personajes cualquiera sabe. Y hay un texto que dice, las mujeres son naturalmente ineptas para ejercer cargos políticos. El orden natural y los hechos nos enseñan que el hombre es el ser político por excelencia. Las sagradas escrituras nos demuestran que la mujer siempre es el apoyo del hombre pensador y hacedor pero nada más que eso. Son palabras de Francisco I el Grande. De todas maneras, eh, hay que señalar que bueno, la Iglesia no da una puntada sin hacer nudo, a, a, ser posible el nudo viene apretado en el cuello de la gente desposeída. No hay que olvidar que es una organización política, como tal tiene un Estado, el Estado Vaticano, eh, y sedes en, pues, pues en todos los barrios de Baracaldo y casi, por pues, yo <laughs> diría, del mundo, ¿no? Y también, asimismo, pues centros de adoctrinamiento, es decir, escuelas, no sé qué, eh, medios de comunicación, radios, televisiones, prensa escrita. Y, bueno, pues... Eh, la Iglesia en este tiempo eh, pues tampoco va a decir a los sometidos y con lo mal que se lo está pasando pues cantidad de gente en nuestra sociedad en Euskal Herria, pero en el conjunto de Europa, no digamos África y cantidad de países no va a pedir que, que la gente se revele, que dé la vuelta a la tortilla y que haga saltar este sistema de privilegio y explotación o que ponga un camino para intentar lograrlo. En cambio, su manera sí vendrá a consolarnos y nos dirá que los pobres y hambrientos son el reino de los cielos es para ellos. Y este personaje, eh, vamos, que eh, la elección no es por casualidad, ahí se juntaban todos los cardenales para ver entre la extrema derecha y la derecha vaya, a ver a quién elegían. Y en este caso bueno, como África no interesa, como si arde, vamos, más, allá de sus materias primas no interesa para nada, y otros países, en otros continentes, pues tampoco pinta demasiado la Iglesia Católica, o tienen otros problemas con los árabes y así, Europa pues está muy sometida y bueno, ya el anterior pues, lo había sido, entonces era importante era importante que, que en un continente donde está habiendo las mayores luchas transformadoras, era necesario pues tratar de conducir a esas descarriadas gentes hacia la desmovilización y, bueno, por eso un personaje donde pueda hacer esa labor de, bueno, de sumisión, de volver a los rediles ante esa actitud transformadora en el continente americano. Y por otra parte decir, ya más centrado en este personaje, que era un chivato que eh, denunció a, varios sacerdotes de su congregación religiosa. De hecho, este adquirió un poder repentino y exagerado con una rapidez extraordinaria en solo cuatro años a subirse de ser un simple cura a subir a la cúspide de la Conferencia Episcopal Argentina, coincidiendo con la dictadura militar argentina con la que colaboró ostensiblemente y hasta militó en, en los años 70 en las organizaciones paramilitares de extrema derecha. Eh, mm, como decíamos, eh, denunció a sacerdotes de los poquitos que hay en Argentina que, bueno pues hacían una labor social y hacían el pues el apostolado que, dice la Iglesia en los barrios populares de, de Buenos Aires y entonces los denunció y estuvieron eh, varios de ellos cinco, durante cinco meses sometidos a, torturas en la Escuela Mecánica de la Armada, lo que se llama ESMA. Y entonces este personaje, aunque él lo niega y aunque los medios de comunicación enseguida han corrido un rápido velo pues, para decir qué hombre más bueno y todo esto, se han puesto en movimiento para ponernos, decir que bueno, que que este Papa es maravilloso, su historial, y lo saben bien en Argentina, lo saben bien los desaparecidos, toda la gente que, sufrió la dictadura argentina, la que él apoyó con todas las de la Bueno, y bueno, eh, después de la reflexión de aquí de compa que es una gran reflexión, con lo bien que habla él. <laughs> Eh, bueno, pues eh, pasamos un poquito a las colaboraciones, que como andamos muy justas de tiempo, simplemente deciros que las podéis ver en nuestra página web, que es www.ricolore.org. Esta semana la colaboración de Andrés Ogorría, de la Revolución Bolivariana, el principio del fin de la larga noche neoliberal. Ahí la tenéis en la página web y os invitamos a leerla. aquí, a charlar un poquito. Padava davirat, nara bachirat, nara bachirat, pam. Ven pa aquí, no me dejes solito. Padava davirat, nara bachirat, nara bachirat, pam. Bueno, gaur eh, alazipoari buruz hitz egingo dugu, ze eh, hogeita bos urte bete ditu, eta, bueno, eta bete du eh, gure elkarteak. Bai. E, eta, bueno, ba, alazipoari buruz hitz egiteko, badaukagu ja hor airean... Naroa? Bai, hemen. Apai, kaixo, arratzaleon, guapa. Arratzaleon. <laughs> Bueno, Ba, eh, aziko gara eh, galderekin ta guztizekin. Eh, eta, beno, eh, naroa, eh, bai. parkatu. <laughs> Eh, Bi dozue, bueno, eh, ospatuko dozue, urte hurrena, eta dan Ba, bueno, aziko gara lehenengo galderekin. Eh, naroa, zelan definituko zenuke ala de zipo? Bo, ba, ala zipo, musikazko lagaz baina eskuz gehiago da, ez? Eh? nire ustez, da, batez ere, ba hori, ba, ezagutzen dugu guztiok, bueno, ba, dakigu dela hori, ba, esamizan nagoen eskola, eta musika tresnak eta ikasteko, baina batez ere da, herri mugimendu bat bezala definituko nuke ere, batez ere, ba hori, euskal kultura eta sustatzen duena, eta kaleak musikaz eta kulturaz betetzen dituena, ez dakit, eta hori, klaseak, klaseak, klaseetan gertatzen dena, baina bat dago joaten dena. Mhm. hmm Bai. Bueno, naroa, eta, bueno, e, ja esan dugu ez, hogeita bos urte, aurten e, hogeita garren urte urrena ospatzen duzue, eta ba, galdera hau mamia dauka, eh? Galdera honek e, mamia dauka. Hasierako espiritu eta helburuetatik zerbait mantendu da? ba, imaginatzen dut, baiet, ni, ni, nintzen egon edo, ez nintzen izan horren parte, azierako eh, azirako proiektu horren parte, ez lako jaio ere egin. Baina, <laughs> baina bai, bai, txikitatik ezagutu izan dudanan, hori filosofiarekin manden eh, segitzen du, eta orain, ba, nagusia zarenean, edo ja, nagusia zarenean, ja, ba, gauza horiek identifikatzen dakizu. Txikita mm ba ginen hori, pues, plazas plaza besten eta, eta orain, jo, konturatzen gara horren garrantziaz. Zu garai hartan egon zinen, ez? Plazas txikitatik dinot, plazas, plazas, ez? Zu egon zara alazipon, zera, ez? Beti danik, eh, bai. ez? Eta, bueno, ba, urrengoa, Euskal Musika Tresnak eh, jotzeko e, klaseetaz eh, gain, zer da barakaldoko herriari eskaitzen dio zuena. Ba, hori, aurretik aipatu dudana, ez? Ba, uh ba, hori, kaldeak animatzea, Eta barakaldo nik uste hori herri erraldun bat dela eta euskal kultura ez dagoela saudaletxearen partetik eta instituzioak ez dakit dola nizendatzea edo haien partetik ez dute hori eskaintzen. Orduan nik uste beharrezkoa dela barakaldoko herri batean herri, ba, ba, herri honetan olako zerbait izatea, ez? Ba, euskal kultura eta euskal, ba hori, euskal kutsu hori eh, eskaintzea bai. ere, bai. Bai, naroa. Eta, bueno, eh, horretaz gain, eh, zera, alazipok eh, ba dauzka beste eh, historiak, eh, ez, eh, ba, hori bultzatzeko kalean eh, musika eta euskal kultura kaleratzeko, abez batza, adibidez, edo alako taldeak, ez? Bai, oie guztiak, sortu dira, ba hori, eskolatik, azkenean, ba, eskolak mi atrezna eskaintzen dizkizu, ez da bakarrik klaseetara etortzea instrumentu bat eh, jotzera. Mm -hmm. daude konboak, daude abez bat, dago abez batza, eta hemen ikatera izan dira hori, mila, pila bat talde, abez batza gurasoek osatzen dute momentu honetan, eta ba, hori alteratzen dira ere abestera, gero trekizulo ere badago, eta ez dakit ba, hori guztia, eta aparte ere eh, eskaintza kultura ezberdinak egiten ditu. Uh -huh. Eta, eta olako gauza asko. E, naroa, instrumento pilo eskaintzen dituzue, zeintzuk, bira? Ba, hori, eh, Euskal Musika Tresnak, txalaparta, alboka, txirula, txistua, gero klasikoak eh, ere, pues, biogolina eta piano eta olakoak ere, gitarra ere badago, eta gaita ere, beste herrialde batzuetakoak. Mhm. Gero mhm. gantze, ere egiten dira, eta noizean behin, ba, batukada eta egin izan ditugu ere. Ha, <laughs> ah, bai. Eh. bai. Eta bai. naroa zen bat ikasle dituzue orain? Ba hori nik ez nekien eta <laughs> lehen eskatu dut zibatzea eta <laughs> berreun eta piko ikasle gaudela. Uh Berreun bai. eta piko. Eta adin dezornitakoak edo... Bai, bai, adin dezornitakoak. Txikiak, nia dibidez nahi txikitzuen, e, bueno, ertainikoen irakaslea. Eta gero daude txikiak, txikitzuagoak, direnak ba hori iru urte, hiru lau bost urte, -huh. Eta gero, ba, hori daude, gurasoak eta, bai, animatzen dira. Eta ez da bakarrik, ez dira, ikasleak ez dira bakarrik barakaldokoak. Beste herri mm. batzuetakoak ere badaude, eta lasipok ere dauzka, hori dauka, ez da, eskola, baina ikastaroak ere ematen ditu, beste herri batzuetan galdaka hon, eta... Eta, esan behar dugu ere, ez, ez, ba, e, zu esan duzuna, ze, mm, zera, alboko horrietatik ez, e, jendea, e, eskolara, eta, bueno, esan behar dugu, agian e, alazipok bete duela, hori, zulotxo txiki hori edo handia ez dakigu, zulo handi hori ez, euskal kulturan justu mehatzaldean edo, Bueno, gure hmm. ingurunean, ez? Hori da. Handia, zulo handia, nik uste dut. <laughs> bai, egia da. Bai. Eta bai, alazipok betetzen du hori. Mhm. Mhm. ikusten da, ez, eh? jendea ba hori, Euskal izera daukala, ez, eh? Euskalduna dela, Euskaraz mintzatzen dela, Euskal musika entzuten duela, e, ja ez dira, alboka eta dultzaina hitzak ez dira, arrotza, porque, karo, batez hortik eta alboka, zer da hori, eta mhm. jendeak ere, olako instrumentuarek ere ikustea, eta barakaldo nere ikuste aholakoak garrantzitsua da. Eta, bueno, esan behar dugu ordun eh, hainbeste lana edo, zera, eh, zulo hori eh, mm, betetzen duela alazipok, ordun diru laguntza pila, ez? Eh, ja, dinot, eh? Ja, jasotzen eh, duzue, eh, ala ez? Diru laguntzak nondik. <laughs> Hor dago erantzuna, bai. Ba. Bai, ba, ze, azken finan eh, eskola elkarteak, ez? elkarteak eh, nola, finan, nola finanziatzen da eh, hori. Eh, ba, diru laguntzak, diru laguntzak izan baditu, baina oso oso oso eskartak eta oso txikiak. Orduan, diru laguntza gehiena da, ba hori, gu, ez dakit autogestioa esan, baina hemendik barrutik ateratzen diren eskaintzak eta azkenean ba hori, ba hainbat proiektutan parte hartzen esaten dugu edo adibidez, e, hemendik ateratako taldeak ere joaten direnean horti jotzera. Hori da azkenean ikuste garrantzitzuena, porque bestea oso oso eskasa da. Bai, ikasleen eh, zera kuotak... Ba, eh, hori da, hori da. Bai, E, naroa, eh, etorkizunari begira, zein asmoa edo plana edeko eh, zuen? Etorkizunari begira, bai. ba, ba hone proiektua gero eta zabalagoa izatea, gero eta nitzagoa, eta hori gero eta jende gehiago parte hartzea, hori da elburua eta proiektuaren etorkizunan ikuste. osando, osando. Bueno, eta ja, zera, azken galdera, naroa, bai. eta, bueno, hau, zera, galdera hau egin behar dizut. E, bihar. Biharko. Bai, <laughs> bai, larun bat honetan, kriston jaialdi daukazue hor Bilbon, ez? Eh, Bilboko bai. alde zarran, zarreko gaztetzean markatu, eta, bueno, kontau pixka bat zer, zer daukazue bihar. Bueno, a ber, kontua da, aurten ere, ba, gaitagoztu urrekarren urte urrenaren arira, batzorde ezberdinak sortu direla eskolan, ez? Eta jo, aurrekoarekin ere lotuta, ba hori e, eskolaren helburuak zabaltzea eta hori guztiarekin lotuta eta horren barruan sortu da batzorde gaztea. Orduan mhm. batzorde gaztetik antolatu nahi genuen jaialdi bat zazpikat, hori zazpikatun Bilbon, aziran egun osoko izango zena, apur bat ere, ba hori, e, e, alazipo ezagutzera emateko. Bilbon jende asko pilatzen delako eta ez dakit erdigunean dagoelako. Baina, karo, e, mania zela eta, ba, bakarri mantendu genuen, e, gita, baina eh, nosteko gitaragua. Eta uh -huh. orduan, e, joango gara, daukagu kera da, arratzaldeko zazpiretan, e, unamuno plazan. Hmm. Eta hortik abiatuko gara kale jiran, e, aldezarreko, aldezarreko kaletatik, eta gune, geldiatxo, gel, geldi une batzuk egingo ditugu. Eta hor, nola, dinez berdinetako jende asko etorriko den, eta gazteak eta txikiak eta antolatu, antolatu ditugu jolas batzuk umetrekin eta gazteekin egiteko. Eta gero, ba, hori, zazpikatun jaialdia. <laughs> jaialdia, hori, ba, gorka zuaia, egongo da, norta apatxe egongo dira, eundagoita bat kriu, eta lagunaz. Ah. Eta guztiak dira, ba, hori, ba, lazipoko lagunak, irakasleak, e, ikasleak, azkenean hori da, musikaskola bat izan da, gu bai. gara musikari guztiak kale parte hartuko duguno, kontzertuetan, gero egongo da ere musika, eta animatzen zaituzte guztiak. <laughs> Fijo. Eta, zera, e, norbaitik eh, harremana hartu nahi badu alaziporekin, nola? Ba, San Vicenten nagoen musika eskolan, edo bestela internet bidez, gaur egun harremantzea oso bezala <laughs> interneten bidez eta mhm. orduan hori, besterik ez dago Google galdetzea non dagoen alasipo. <laughs> bai, bueno, esan behar dugu alasipo eh, idazten eh, dela eh, H-A-L-A D-Z-I-P-O. Hori da, ez? Alat <laughs> detzipo, ez? Alako, alako bat, eta, eta hori, bueno, ba, naroa, Onaino eta eskerrik bueno, asko. <laughs> Bai, eskerrik asko gurekin egoteagatik, e, segu aski biharko e, daukazue kriston lana e, bai. e, eh, oraindik eta eta bueno, hor okupatuta egongo sarete eta bueno, e, espero dugu zera biharko jaialdia primeran ateratzea, ez? Bai. Bai, bai, ez da bakarrik primera ateratzea, baizik eta guztiak ondo, ondo pasatzea, oso ondo bai. pasatzea. Bai, eta gozatzea. <laughs> Venga, daroa, musutxo handi bat, azkerrik bai, asko. vale. guapa, gero arte, agur, bai. Agur. Agenda. Agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Agenda, agenda, agenda. <laughs> Hemen geuden... Eh, Itze, egiten arantza eta biok ahi, agenda. Agenda. agenda. agenda. agenda. Bueno, bada, kisue Agenda. <laughs> agenda. Eh, lelokeriak... Eh, betiko lelokeriak, ez? Bai, bai. Ba hori, bueno, ba, esan behar dugu gaur eh, martxoak amabos eh, askapenak antolatutako bideo emanaldia eta etxaldia fabrika berreskuratuak Argentinan. Zazpietan, lakelo gaztetxean, las biñas santurtzi. gaur e, eh, sortxietatik eh, aurrera, korrikaren aldeko kale animazioa San Bizenten... Eta poteoa. Eta poteoa. Zasi bururen eskutik. Sortxietan, Angel Figueroa omenaldi teietze plaza algortan. Eta gaurka, gaurkoa bukatzeko, e, bederatzietan, herriko portu presentazio bilgume, bilgune feminista. Bihar martzoak amazeia, zuaitz eguna eguzki elkartea kantolatuta eta zuaitz lana, landaketa gorozto izan eta errekatson. Geratu dira, bagatza plazan, goizeko bederatzitan eta betziterdietan gurut, gurutzetan. Eta bihar manifestazio nazionala lan eta eskubide sozialaren eh, defentzan, e, eh, arratsaldeko goster Jesusen bihotzan. E, bihar ere, Sigor Blanco Santi Esteban, trapagarango perreso politikoak amar urte beti ditu kartzelan eta prestatu dute hainbat ekintza. Eta adibidez, e, martza bat egongo da kursitz, e, eh, kurtizera, egaliziatik, eh, eh, egongo dira martza bat, eta goizeko ordu batean abiatuta. Bueno, barkatu, kurtizen dau, eta han bertan, galizian, egingo dute martza bat, goizeko ordu batean e, egingo, egingo dute. Eta gero, arratzaldetik, e, egongo da manifestaldi bat, e, eh, arratzaldeko zazpietan, trapagaranen, eta gero egaguetik eh, ba, kontzertuak e, eh, pol eta malestar, e, da zigorren taldea, eta e, arratzaldeko sortziter egongo dira gaztetze, bazetze, gaztetzean. Eta biar ere, ala dezipo, elkartearen, ogeita bosgarren urte hurrena, Ta festa kristona izango da, badakizue zazpietan geratu dira une monoplazatik eta gero beratzitan ala kontzertuak. Martxoak eh, ama zazpi, filme emanaldia el irlandez. Zazpietan, Abnarik Tabernan, Barakaldo. Barakaldo. Martxoak amazortzia, ba, bizitoki eskolan alternatiboaren aurkezpena, gehi merendu tertulia, eta gero saspietan, basetxe gaztetzean, eh, eh, hori, e, e, esan Son, son las galletas de Gurruch, ¿eh? Nos ha dejado aquí unas galletas para comer. Como el Kiko, nos hemos puesto, hemos puesto chocolate. Nos hemos, nos hemos las galletas. Y ahora te tropiezas. <laughs> Caro, A mí se me lengua la traba, es que es lo que hay. que merecía eh, merecía tú. E, eunta larrogeita mazazpi, barra 2006 doktrina eten, parot doztrinaren inguruan itzaldia, Alfonso Zenon, abokatua, zazpi terrietan, zanbiko kultur etzean. Eta martzoako gehian, Inez del Rio rekin elkartasuna eta konzentrazio bat egongo da, arratsaldeko sortzietan epaiketan. Martxoak, ogoita bat, korrikaren aurkezpena, Saspi Tardietan, amnarik taberna. A las siete y media, en el centro Arrupe de, de Bilbo, detrás del corte inglés, en la calle Padre Logendio, El periodista y escritor de Le Monde Diplomatic, eh, Ignacio Ramonet, hablará de la cuestión de la, de la información alternativa. Eta martxoak eh, goita bat, eh, Barakaldo revienta, historia del punk rock en Barakaldo, liburuaren aurkezpena zazfietan, DDT banaketak elkartearen egoitzan, Muelle Marzana 5, Bilbon. Eta datorren osteguna martxoa hogeita bia, zegartatzen da barakaldo, bakorrika llegatzen da eta amaike, amaiketatik aur, aurrera. Bueno, y con todo esto, Arancha no sabe si está, no, no, no, no está junto, se está partiendo la caja. No me sale nada. <laughs> bueno, pues lo dicho, eh, hasta aquí la eh, agenda. y Tamara quiere decir algo. Que llega la corrica el viernes y no lo dice nadie aquí. Pero si lo acabamos de decir. es el jueves. Pero jueves a Baracaldo No, llega el viernes. ¿Quién ha hecho esto? A ver, el marzo. A ver, el día 22. el jueves llega a Bilbao y el viernes llega a Baracaldo. Claro, pero marzo 22, que ella no sé por qué ha puesto jueves, <laughs> pero pero marzo 22 es viernes. <laughs> Si queremos que la gente venga a la corrica, le tenemos que decir bien cuándo es. Bueno, se ve que está llevando, que está entrenada Arancha, que se está entrenando estos días, vamos, está ahí. Por lo menos está haciendo estiramientos. Sí, sí, sí. Lleva dos semanas estirando. Pues porque el día anterior has puesto marzo 21, miércoles. <laughs> Es que. <laughs> Son las pastas de Gurrut. Bueno, pues toda la agenda entonces, toda entera, hay que cambiar un día, ¿no? Todo, desde el primer No, no, no, no. No, no, Solo el Que no, que está bien, no la líes, no la líes. bueno, solamente sería que hemos dicho mal, pero bueno, eso pasa en todas las familias, ¿no? Estás llorando, tío. que estoy dando la risa, <laughs> bueno, pues nada, hasta aquí, que la agenda está bien, que seguimos haciendo estiramientos para, para la corrica. Eta eskerrik asko hor egoteagatik eh, eta urrengo edo datorren ostiral arte, agur arantza, agur maki, agur gaitzka, eta agur tamara, agur tamara, eta musu bat, maider, musu itxu bat, eta badakizu www.errikolore.org.